Morren, eh, Euskal Herrian uh, biarritz bert e solider uh, maitzako atera dira euneko amabikako txoita malau egiten duzue emaitza ona zuentzat? Bai, emaitza, ona noski, uh, bon, eginuen uh, euneko amarrukan bederen zerbait egiteko bigarren intzulian, Eh, eta zerretik ez bost uh, eh, urbildu ba, bo, erdian gira, eh, hau uh, zapezaren aintzinean, beraz ala ere bon, erakusten du hor girela eta aldaketa bat behar dela. Zer egingo duzu hor, bigarren intzuliko, bat duzu deia ideia bat buruan? Uh, alor, ideiak baditugu, uh, badakigu pixkan norekin ez, norekin behar ba joetan algiren ez, eta bereziki gu nahi duguna da uh, gure egitarraua, gure programa uh, pundu uh, garantzitsuak defenditzea, eta eh, pixkat uh, eh, uh, mm, eh, erriko etxean mm, nola, uh, nola pasatzen alden txai urtetan. Egan duzu, Michele Benaken aintzinean zizte, horrek zoaite ematen du argitan, zoaite egan nahi du, ala ere? Bai, bai, ba, uste dut denek ba, badakitela, ba, ba, ba, ba Uh, Baina hor ikustea ala ere uh, bosgarren uh, amabi batekin Hene ustez, bon, hor uh, nahi du bala, aldaketa handi bat izan behar dela, eta orain beha baitu uh, ordu batzu uh, eh, usteko zer eginen dugun eta... Maidera postuan, hori hain uh, zin edo uh, zer... Uh, ze... Bai, bai, bai, hori uh, segur zen, uh, ala ere uh, asko egiten du, egoneko hogeita meka asko da, uh, brizon dola se urte, nintzen hogeita lau edo lako zerbait, ino, uste dut. Eh, beraz hor egan nahi du ere uh, aldaketa handi bat badela, eh, gero, uh, kusiko dugu. Neskeranitz, Brice Moran. Neskeranitz.